Assinatura de Deus na sua obra. Assinatura de Deus na sua obra. De Augustus schreibt på sitt verk. Então nós temos muitas alegrias, muitas coisas boas para ter na vida, mas nós só focamos o lado negativo da vida também. Så vi har øh, mange gode ting i vores liv, men vi har en tendens til altid at se mest til de negative sider. Nós esquecemos o que Jesus pregava há dois mil anos atrás. Og vi glemmer hvad Jesus sagde dengang allerede for 2000 år siden. Ele dizia: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã." Uh, han sagde: "Du skal ikke bekymre dig om dagen i morgen." O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Fordenimon vil sørge for sig selv hver eneste dag nok, hver eneste dag har nok i sig selv. Ele não estava dizendo para a gente ser irresponsável, Hens... para ser, mas para sermos previdentes e não preocupados. Han sagde ikke, at vi skulle være uansvarlige, men han sagde, at vi skulle være, at vi previdente, det ved jeg ikke, jeg kender ikke det ord, men at vi skulle, vi skulle være ansvarlige, men Devemos ser previdentes, ter um plano de saúde, ter uma reserva para aqueles dias difíceis, mas não morrermos de véspera, como costumamos fazer. Man skal være forudseende, men ikke over øh, øh, bekymret, og man skal ikke dø dagen før, altså man egentlig skal dø. Porque se nós continuarmos nos preocupando como fazemos, nós vamos passar a vida só nos preocupando. Desencarnaremos e vão perguntar: o que vocês fizeram? Me preocupei. For hvis vi hver eneste dag kun bekymrer os om det, der kommer, så vil vi tilbringe hele det her liv ved at bekymre os. Og den dag vi dør, og vi så bliver, kommer op i himlen og bliver spurgt, jamen hvad har du lavet i dit liv? Jamen jeg har bekymret mig. Então, meu psicólogo espírita dizendo: você pensa demais, não se preocupe não. Quando chegar na segunda-feira, no dia do problema, você vai receber a inspiração para resolver. Så min psykolog han sagde, Neno, du bekymrer dig for meget. Øh, du skal ikke bekymre dig så meget. Når, når mandagen kommer, og du, du møder dine problemer, så skal du nok blive inspireret til at løse problemerne på det tidspunkt. E por que que as crianças são tão felizes e nós somos tão tristes? Og hvorfor er børnene altid så glade og lykkelige, og vi er så... Ja. Quem sabe a resposta? <laughs> Hvem kan svare på det? Porque elas vivem intensamente focam sua atenção intensamente no presente. Fordi de er altid focaliserer i nuet, de lever i nuet. Se tivesse alguma criança aqui no ambiente além de mim, o que é que ela estaria fazendo? Hvis der var et barn her <laughs> udover mig selv, <laughs> hvad ville hun gøre nu? Estaria correndo, brincando, pulando, saltitando. Hun ville løbe rundt og hoppe rundt og smile og snakke. Vocês acham que ela estava preocupada com o dever de casa terrível que tem que entregar amanhã? tror at hun ville bekymre sig om øh, lektierne, som skal afleveres først i morgen. Nem se lembra. <gasps> Nej, hun ville elas, ikke tænke på det. Vocês acham que elas estão preocupadas com que roupa que vão usar na escola? Ou se vão ter dinheiro para o lanche da cantina? Tror du, de ville bekymre sig om, hvilket tøj de skal tage på i morgen, eller med hvad for nogle penge de skal købe mad i, i skolens kantine? Não fazem nem ideia. Nej, det tænker de overhovedet ikke på. E das provas terríveis que vão enfrentar daqui a alguns meses? eller eh, é, de, de forskellige prøvelser, de skal é igennem måske om é nogle måneder. É como se elas não existissem. Det er som om de ikke findes. Por isso Jesus nos disse há dois mil anos atrás. Så derfor sagde Jesus det til os dengang. Deixai vir a mim as criancinhas. Uh, lad børnene, lad de små børn komme til mig. Porque se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, eu vos digo, não entrareis no reino de Deus. For hvis ikke I ligner de her små, så vil I ikke komme i Guds øh, himmel eller rige. Nos convidava a viver o momento presente. Uh, han inviterer os til at leve i nuet. E para concluir essa primeira parte do nosso módulo, og for at blive færdig med her første del, vamos lembrar como Jesus enfatizou isso em outra uh, passagem så skal vi lige huske, hvordan øh, Jesus gjorde det klart øh, det her en anden, i en anden passage. Quando ele está na casa de Simão, leproso, e aproxima-se Maria. Når han er hjemme hos Simon, øh, den spedalske, og, og Maria kommer til ham. E aquela mulher, vendo que estava diante do Messias, do próprio Cristo de Deus, da den kvinne så att hon var föran selve Messias. Fica tão emocionada que começa a chorar, lavando-lhe os pés com suas lágrimas.